Քաղաքագետի ամբյոնից ելույթ է ունենում քաղաքական վերլուծաբան Միքայել Հաջյանը։ Բարեկամներ, այսօր մեր զրույցի թեման Լեռնային Ղարաբաղի Արցախի Հանրապետության հրճակման 31-րդ տարեդարձն է։ Արցախի Հանրապետության տոնական օրը։ Ասել թե նման պարագաներում Ստեփանակերտում նախատեսված միջոցառումների բազմազանության ու հակեցվածության առումով ժողովրդին համակած դրամատրության, այսինքն բարոյա հոգեբանական առումով օրը իրոք բացարձակ տոնական էր, նշանակում է իրականություն ներկայացնել ծուր հայելու մեջ, ինչը ես ցույց չեմ տա ինձ։ Տոնական միջոցառումները հանրապետության մայրաքաղաքում անհամեմատ սակավ էին, այցելություն քաղաքային հուշահամալիր եւ ծաղիկների խոնարհում հանուն հայրենաց կյանքը զոհաբերած եւ այդտեղ ամփոփված հերոսների հիշատակին, իսկ երեկոյան քայլեր թախտանակի հրապարակից մինչև վերածննդի հրապարակ, որտեղ ազգային ժողովի խմբակցությունների նախաձեռնությամբ տեղի ունեցավ բազմամարդ հանրահավաք, նվիրված հանրապետության հրճակման հերթական տարեդարձին, մայրաքաղաքի եւ հատկապես այդ նպատակով շրջանների ժամանած բնակիչների, ինչպես նաեւ Հայաստանի ազգային ժողովի տարբեր խմբակցությունների արտախորհրդարանական ուժերի ներկայացուցիչների, քաղաքական ու հասարակական մի շարք գործիչների մասնակցությամբ։ Ընդ որում, նույն օրվա երեկոյան համանշանակ հանրահավաք կայացավ նաև Երևանի Ֆրանսիայի հրապարակում դիմադրություն շարժման նախաձեռնությամբ։ Տոնական օրվանը նվիրված զանգվածային միջոցառումներ անցկացվեցին նաև Սփյուռքի մի շարք համայնքներում, ինչը ընդգծում էր Արցախայցյան ազգային ազգագրական պայքարի եւ այդ համատեքստում Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության հրճակման պատմական իրողության համազգային համահայկական նշանակությունը։ Ահա այսքանը։ Ինչ վերաբերում է Ստեփանակերտի հանրահավաքի մասնակիցների տրամադրությանը, ապա այն ոչ այնքան տոնական էր, պայմանավորված Արցախի եւ ընդհանուր առմամբ համայն հայության համար 2020 թվականի աշանային 44-օրյա պատերազմի ծանրագույն հետևանքներով Բնականաբար նաև Արցախի հետագա ճակատագրի ակնհայտ անորոշությամբ կապված առաջին հերթին Հայաստանի գործող իշխանությունների մեղմ ասած ոչ Արցախանպաստ անգամ ոչ Հայաստանանպաստ քաղաքական պահվածքի հետ։ Անշուշտ այս անցանկալի պահվածքի գլխավոր ցուցիչ է այն անհերատես զիջողական քաղաքականությունը, որ պաշտոնական Երևանը շարունակաբար հետևականորեն դրսևորում է պաշտոնական Բաքվի հետ ամենատարբեր մակարդակների ու ձևաչափերի բանակցություններում, դրանք տեղի ունենում Մոսկվայում, Բրյուսելում թե այլուր, եւ այս կամանչապով առնչվում են Հայաստանի թե Արցախի խնդիրներին։ Բայց անդրադառնանք մեր առաջադրած թեմային։ Եվ այսպես Արցախի անկախության այդ դժվարանց ուղու մեկնարկային օրը մենք սովորաբար հաշվարկում ենք 1991 թվականի սեպտեմբերի 2-ից, երբ բոլոր մակարդակների խորհուրդների падգամավորների մասնակցությամբ ժողովրդական падգամավորների Լեռնային Ղարաբաղի մարզային եւ Շահումյանի շրջանային խորհուրդների համատեղ նստաշրջանը ընդունեց հրշակագիր Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության հրշակման մասին։ Սակայն հարկ է նշել, որ խորհրդային Ադրբեջանից Արցախի փաստացի անկախացման գործընթացը սկիզբ է արել հրշակագրի ընդունումից տարիներ առաջ 1988-ից փետրվարյան բողոքի ու պահանջատիրության զանգվածային ցույցերի ու հանրահավաքների գործադուլների տեսքով։ Իրավական առումով նույն ամսվա 20-ին մարզային խորհրդի ընդունած որոշմամբ հիշեցման կարգով նշեմ, որ անդրադառնալով խնդրին Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզի մարզային խորհուրդը փաստորեն համարժեք որոշումներ է ընդունել նաև 1988 թվականի հունիսի 21-ի եւ հուլիսի 12-ի իր նստաշրջաններում։ Բայց նախադեպայինը փետրվարի 20-ի որոշումներ մի իրավան պատմական փաստաթուղթ, որի առաջին պատասխան Աղդամ քաղաքից ադրբեջանական հոց խառնամբոխի ավերի իշխայլար շավներ դեպի Արցախ որ կասեցվեց Ասկերան շրջկենտրոնի մատուցներում, երկրորդը խորհրդային կենտրոն Մոսկվայի թողտվությամբ Բաքվի իրականացրած Սումգայիթյան ողջագործությունը քաղաքի շուրջ 20000 հայ բնակիչների նկատմամբ։ Եվ քանի որ արյունալի ջարդերը շարունակում էին անպատիժ մնալ, ուստի հայ ժողովրդի մի ստվար հատվածի ադրբեջանահայության այդպիսով իսկ ահաբեկման ենթարկելու այդ եղանակը նորավուր ընդլայնվեց եւ ներառեց նորանոր հայաբնակ քաղաքներ ու գյուղեր, վերածվելով պետականորեն իրականացվող համատարած ցեղասպանության քաղաքականության։ Նախճիրի կարծես թե վերջին ակորդը հնչեց Բաքվում 1990-ի հունվարին, երբ Գազանաբարո ամբողջի զոհ դարձան հազարավոր խաղաղ քաղաքացիներ, հիմնականում անպաշտպան ծերեր, կանայք ու երեխաներ։ Արդյունքում Ադրբեջանը հայաթափվեց բոլորովին։ 100 հազարավոր հայեր ընդհանուր առմամբ ավելի քան կես միլիոն մարդ ու միակ մեխն այն էր, որ ազգությամբ հայ էին, բռնատեղը հանվեցին Ադրբեջանի իրենց մշտական բնակության վայրերից այն հանրապետության, որի կառուցողն ու շենացնողն իրենք էին։ Սակայն պարզվեց, որ Բաքուն հայկական ջարդերի վերջին ակորդը չէր ամենևին, Նույն տարվա ապրիլի վերջերից մինչև մայիսի կեսերը սկիզբ առավ Արցախայցյան հերթական ահաբեկումը օղակ գաղտնագրային անվանումը ռազմագործողությունը։ Հյուսեին Արցախում, Գետաշենի ենթաշրջանում եւ Ինքնավար մարզի հարավում, Հադրութի ու Շուշիի շրջաներում եւ դարձյալ խորհրդային Մոսկվայի թողտվությամբ, ավելին անմիջական մասնակցությամբ, երբ խորհրդային զորքերը շրջափակելով անիլանելի օղակի մեջ էին առնում հայկական բնակավայրերը, իսկ ադրբեջանական հատուկ ջոկատայինները թալանի ելած ամբողջի հետ միասին ներխուժում էին գյուղեր անպատմելի բռնությունների ենթարկվելով բնակիչներին առանց տարիքի ու սերի խտրականության։ Եվ այդ կերպ հայաթափվեց ամայացավ 24 հայկական գյուղ, ինչի մասին Ադրբեջանի առաջին նախագահ Այազ Մութալիբովը հետագայում հպարտությամբ պիտի պատմեր երկրի խորհրդարանին։ Այնուամենայնիվ, Շնայած իրար հաջորդող լայնածավալ ու տարաբնույթ ահաբեկումներին, որոնց դիմում էր Մոսկվա-Բաքու եղեռնագործ տանդեմը, Արցախցիները չերերացին ահուս արսափից նախնեած օրինակով կարշած մնալով մայր հողին ու ազատության գաղափարին։ Ամենայն գնով, անգամ կյանքի գնով պաշտպանելով անգնահատելին ու անփոխարինելին հայրենի Արցախ աշխարը եւ ի պատասխան իր հանդեպ ցուսաբերվող անմարդկային վերաբերմունքի Արցախայությունը կատարեց երկրորդ պատասխան քայլը։ Ընդունեց Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության հրշակման մասին հրշակագիրը, Այդ նույնպես պատմական փաստաթուղթը, ինչպես որ 88-ի փետրվարի 20-ի որոշումն էր, դարձյալ ժողովրդավարական էր իր էությամբ ու գաղափարական հենքով։ Ուշադրություն դարձրեք հրճակագրի նախաբանին, որին հաջորդում է բուն որոշումը։ Առաջին իսկ պահից այն տպավորությունն է թոնում, թե այդ տեքստը ծնվել է ոչ թե արևելքի եւ արևմուտքի համանագծում աշխարհի կողմից անտեսանելի ու անհասանելի մի ծայրամասային գավառում, այլ հենց քաղաքակիրթ Եվրոպայի երկրներից մեկի ինչ-ինչ նահանգում, Ինչպես ասենք Սլովակիան կամ Չեխիան երևի թե գրած լիներ Չեխսլովակիա ընդհանուր պետությունից դուրս գալու իրարից բաժանվելու ժամանակ մեկ-մեկու նկատմամբ պահպանելով եվրոպացիներին հատուկ բարեկիրթ պահվածքը։ Նույն քաղաքագիրտ վերաբերմունքն է նաև համատեղ նիշտի հրճակագրի մեջ, որտեղ Սևով Սպիտակի վրա արձանագրված է, որ որոշումն ընդունված է մեջբերումը։ Արտահայտելով ժողովրդի կամքը, որն ամրագրված է Պաստորեն անցկացված հանրակրվեում եւ Լղիմ Ուշամյանի շրջանային իշխանության մարմինների 1988-1991 թվականների որոշումներում ազատության, անկախության, իրավահավասարության եւ բարիդրացիության նրա ձգտումը ղեկավարվելով քաղաքական, սոցիալ-տնտեսական եւ մշակութային ոլորտների զարգացման խնդրում ամբողջ բնակչության շահերով բնական եւ օրինական միջազգային իրավունքի նորմերին համապատասխան համարելով հայ ժողովրդի միասնության ձգտումը։ Մեջբերման ավարտը Ընդ որում այս տեքստի հեղինակները մարդիկ են, ում հարազատներից, ընկերներից կամ պարզապես ծանոթներից միոբանի հայրենակիցներից շատերը հնարավոր է զոհ են գնացել Սումգայիթում, Գանձակում, Բաքվում կամ Ադրբեջանի այլ բնակավայրերում իշխանությունների կազմակերպած եւ ամբողջի իրականացրած նախճիրին։ Հրճակագրում ազգային ատելության ու թշնամանքի եւ կամ վրեժխնդրության նշույլ անգամ չկա, ողված ադրբեջանական ժողովրդին։ Բացարձակ բարեկիրթ պահված ու զուսպ տոնայնություն հրճաղագրի ամբողջ տեքստում, որ չափազանցություն չթվա, եթե ասեմ, օրինակ կարող է հանդիսանալ գուցե թե շատերի համար։ Բայց ելնենք հրճաղագրի նախաբանից ու հիշեցմամբ կարգով դառնանք ամրագրված սահմանումներին, որոնք կարծում եմ հետաքրքիր են ունկնդիրների համար, առավելապես նրանց, ովքեր գուցե թե ծանոթ չեն կոնկրետ ձևակերպումներին։ Ելակետային այդ փաստաթղթում սահմանվել են Արցախի պետական իշխանության ու կառավարման ժամանակավոր մարմինները, հանրապետության մեկնարկային շրջանում պետական կառավարման սահմանադրական եւ օրենսդրական հիմքերը։ Այսպես, համաձայն որոշման Լղիմ ժողովրդական падգամավորների մարզային խորհուրդը եւ նրա գործադիր կոմիտեն համարվեց Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պետական իշխանության եւ կառավարման բարձրագույն ժամանակավոր մարմին, ինչև համաժողովրդական ընտրություններ, ինչև իշխանության եւ կառավարման հանրապետական նոր մարմինների ձևավորումը։ Նորահրճակ հանրապետությունը բնականաբար տակամին չուներ իր համանդրությունն ու օրենսդրությունը։ Ոստի է որոշվեց, որպեսի մինչև ԼՂՀ համանդրության եւ օրենքների ընդունումը հանրապետության տարածքում գործեն ԽՍՀՄ համանդրությունը եւ օրենսդրությունը, ինչպես նաև այդ ժամանակ գործող այլ օրենքներ, որոնք չեն հակասում հրշագագրի նպատակներին ու սկզբունքներին, հանրապետության առանձնահատկություններին։ Վերջին շեշտադրումը անշուշտ դժվար չէ կռահել, վերաբերում է ԽՍՀՄ համանդրության եւ օրենսդրության այն իրավական ձևակերպումներին, համաձայն որոնց լղիմն ամրագրված էր իբրև ադրբեջանական ԽՍՀ վարշական միավոր ինքնավար մարզի կարգավիճակով, եւ գտնվում էր այդ միութենական հանրապետության իրավայի ենթակայության ներքո։ Եվ քանի որ իրավական նորմն այդ հակասում էր ընդունված սրշակագրի նպատակներին ու սկզբունքներին, ուստի է որպես այդպիսին մեկընդմիշտ զրկվեց Արցախի տարածքում գործելու իրավունքից, այլ կերպ ասած, փաստորեն չեղեան հայտարարվեց։ Իհարկե, հետագա շրջանում լուծվեց նաև սեփական օրենսդրության ձևավորման հարցը, Նույն տարվա դեկտեմբերի 10-ին անցկացվեց անկախության հանրաքվեն, որի հիմքով դեկտեմբերի 28-ին կայացան օրենսդիր մարմնի ԼՂՀ առաջին գումարման գերագույն խորհրդի ընտրությունները եւ նորընտիր խորհրդարանը նոր տարվա սկզբներին հունվարի 6-ից 8-ին գումարելով իր անդրանիկ լիագումար նստաշրջանը ձեռնամուխ եղավ երկրի օրենքների ընդունմանը, առաջին հերթին ընդունելով Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պետական անկախության մասին հրշակագիրը, միաժամանակ ձևավորելով գործադիր իշխանության կառավարության կազմը։ Այսպիսով մեկնարկեց մի խիստ կարևոր գործընթաց, որն առ այսօր հաջողությամբ շարունակում է առաջին գումարման Գերագույն խորհրդի իրավահաջորդ ազգային ժողովը։ Մի որոշակի շրջան, երբ արդեն փլուզվել էր խորհրդային միությունը, եւ այդ իսկ պատճառով նրա իրավական հիմունքները դադարել էին գործել ողջ հետխորհրդային տարածքում եւ որևէ արժեք չէին ներկայացնում այլևս Լեռնային Ղարաբաղում սկսեց գործել Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությունը իր բոլոր կամ գրեթե բոլոր բաղկացուցիչներով հանդերձ։ Սակայն այդ իրավիճակը նույնպես կարճ տևողություն ունեցավ։ Քանզի, ինչպես նշեցի, խորհրդարանի օրինաստեղծ գործունեության շնորհիվ հետսեթ հետևողականորեն ձևավորվում էր նաև ԼՂՀ օրենսդրական դաշտը։ Համալրվելով Հայաստանի Հանրապետության օրենքների, ինչպես նաև առանձին եվրոպական երկրների օրենսդրական նորմերի, այլ կերպ ասած, միջազգային համընդունելի իրավական արժեքների տեղայնացման միջոցով, այն զուգահեռաբար սկսեց եւ առ այսօր հետևականորեն ներառում է նաև հարաբերությունների իրավական կանոնակարգման Արցախյան առանձնահատկությունները։ Արդյունքում Արցախի հանրապետության օրենսդրական դաշտը հիմք ընդունելով երկրի սահմանադրությունը, որն ընդունվեց 2006 թվականի դեկտեմբերի 10-ին, ապա փոփոխությունների ենթարկվեց 2017-ի փետրվարի 20-ին, ընդգրկում է շուրջ 1.500 օրենք։ Այն իրենից ներկայացում է կայացած արժանապատի պետությանը հարիր սեփական օրենսդրական ակտերի մի կուռ համալիր որն իզորու է կանոնակարգելու ախտիր բոլոր իրավական հարաբերությունները, ինչպես ներպետական, նույնպես եւ արտաքին քաղաքական ասպարեզներում։ Այս համատեքստում ուշագրավ է, որ ճանաչված չլինելով աշխարհի կողմից, այսինքն չունենալով միջազգային իրավունքի սուբյեկտի կարգավիճակ, Արցախի հանրապետությունը այնուամենայնիվ միակողմանորեն միացած է մի շարք միջազգային կոնվենցիաների։ Խոսքը վերաբերում է տակավին 2014 թվականի մարտին ընդունված ԼՂ միջազգային պայմանագրերի մասին օրենքի հիմքով հաստատված մարդու իրավունքների եւ հիմնարար ազատությունների պաշտպանության մասին կոնվենցիան վավերացնելու մասին, տնտեսական, սոցիալական եւ մշակութային իրավունքների մասին միջազգային դաշնագիրը վավերացնելու մասին, Եվրոպայի ճարտարապետական ժառանգության պաշտպանության մասին կոնվենցիան վավերացնելու մասին, հնագիտական ժառանգության պահպանության մասին Եվրոպական կոնվենցիան վավերացնելու մասին եւ այլ օրենքների։ Միևնույն ժամանակ Արցախի հանրապետությունը մշտական ներկայացուցչություններ ունի աշխարի մի շարք տարածաշրջաններում ու երկրներում, ինչպես օրինակ Մերձավոր Արևելքում, Միացյալ Նահանգներում, Ռուսաստանում, Ֆրանսիայում, Գերմանիայում, Ավստրալիայում։ Բացի այդ, հետսեդե զարգացում են ապրել միջխորհրդարանական կապերը։ Այսպես, անցած տասնամյակներում ստեղծվել ու վերակազմավորվել են այլ երկրների խորհրդարանների հետ Արցախի ազգային ժողովի բարեկամական խմբերը։ Արցախ Լիտվա, Արցախ Բելգիայի թակավորության, Ֆլանդրիայի խորհրդարան, Արցախ Եվրախորհրդարան բարեկամական խմբեր, Արցախ Ֆրանսիա, Արցախ Բելգիայի օրենսդիրներ, գիտական ու հասարակական ոլորտի ներկայացուցիչներ բարեկամության շրջանակներ, Արցախ Հայաստան համագործակցության միջխորհրդարանական հանձնաժողով։ Հայկական Սփյուռքի առանձնապես Հոիդա Հայդատի լոբբիստական լայն աճակցության շնորհիվ հետևողական ու հարաճուն զարգացում է ապրել Արցախի հանրապետության միջազգային ճանաչման գործընթացը։ Ու թեկուս ՄԱԿ-ի անդամ որևէ պետություն առ այսօր չի ճանաչել Արցախի հանրապետությունը, սակայն ճանաչման գործընթացը տեղի է ունեցել տարբեր պետությունների առանձին վարչական միավորների, նահանգների, շրջանների եւ քաղաքների մակարդակներով, որոնց ընդունած բանաձևերում կոչ է արվել երկրների կառավարման բարձրագույն մարմիններին սատարել Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքն ու ժողովրդավարական անկախությունը։ Ավաղ 44-օրյա պատերազմը, որ ես անվանում եմ ոչալկեր քան բազմակողմ պայմանավորված ահաբեկչական ռազմագործողություն ուղղված հայ ժողովրդի դեմ, այո, ոչ միայն անմիջականորեն Արցախի ու նրա միջոցով Հայաստանի, այլ հենց համայն հայ ժողովրդի դեմ մեզ արցախցիներից եւ մեզ հետ միասին մեր ազգակիցներին Հայաստանում թե Սփյուռքում ծայրաստիճան ցաներ, բայց ոչ անելանելի կացության է հասցրել հազարավոր զոհեր պետական տարածքի 3 քառորդի վիթխարի տնտեսական ներուժի, նյութական ու ոչ նյութական պատմամշակութային արժեքների կորուստ, հազարավոր ընտանիքների տեղահանություն պապենական օջախներից ու դեգերումներ Արցախի հանրապետության սահմաններից դուրս եւ այլն եւ այլն։ Իլրումն միջազգային հանրության անտարբերություն մեր ժողովրդի ապրած վաբերգության հանդեպ։ Սակայն անկախ այդ ամենից Արցախյան խնդրի կապակցությամբ աշխարհի վերաբերմունքից, բանակցային գործընթացի զարգացումներից, արցախցիներս առանձնապես նրանք, ովքեր պատերազմից հետո չնայած բազում վտանգներին վերադարձել են հայրենի եզեր, հաստատուն են կանգնած մայր հողին։ Տիրոջ, վաղիմի ու նորոք իրավունքով հող ենք մշակում, կառուցում ու վերակառուցում, արարում, երազում, սիրում, ընտանիք ստեղծում, Հարկ եղած դեպքում զենքը зерքին շփման գծի խրամատներ ելնում, այլ կերպ ասած, ավերված երկիր ենք վերաշնում, շենացնում, պաշտպանում մեր գալիք սերունդների համար։ Տուն դարսասներս նախնիած օրինակով հստակ գիտակցում ենք, որ հայրենի հողն իր վրա ապրողով է հայրենի։ Տատանվեցիր, լքեցիր հողդ, այլևս քոնը չի այն։ Ինչքան էլ օտար հերուներում կարոտես, պատմության գրքեր թերթես, արսունքն աչքերիդ ու փղծկոցը կոկորդիտ։ Քաղցը թե դառը, բայց սա է միակ ճշմարտությունը։ Այնպես որ շնորհավոր սեպտեմբերի 2-ի տոնը, Արցախի հանրապետության օրը, սիրելի հայրենակիցներ, հարազատներս, հավատարիմ լինենք մեր նախնիած հիշատակին ու պինդ մնանք, ամուր պահենք այս սուրբ փողը, Արցախ աշխարը, հազարավոր հերոսների նահատակության գնով մեր նվաճած ազատությունն անկախությունն օտար լցից մեզ համար մեր սերունդների համայն հայ ժողովրդի միաձույլ ու լուսավոր ապագայի համար։ Ասենք ամեն։